ก้องจีบตกแล้วนะแล้วคือวันนั้นมันถึงคำว่าตาโตอะไรนะผมไม่เย็นนะ ที่บอกว่าหลังจากนั้นในสมัยถึงหลังจากนั้นครับคือหลังจากที่ปาบวชมุสลิมมุ่งจะทำแล้วจะมีใครสดท้วงก็ตามไม่มีใครสดท้วงก็ตามครับ แต่ที่อยู่นั้นก็ต้องมาที่แพ้ที่วาทีนี้การอธิบายคำว่าเนี่ย จะมีใครจบทวงก็ตามไม่มีใครจบทวงก็ตามนะ ตอนนี้ท่านจะเลยพูดถึงอาการสอบสวนเราที่สุดที่อ้างว่าตัวเองได้บรรลุนะได้บรรลุเป็นพระนิยามว่าผู้ได้ชายนะครับ ผมไม่ขายจะถามให้นะ ผมลงไม่ต้องขายเลยนะฟังดีกว่าขายมาให้แต่อะไรที่ถามให้ดูสล่งนี้จะทำหรือเปล่าที่ถามให้ตรงนี้นะ ดูส่ิที่สตังนะครับ แล้วก็คมอธิบายนะ การปวดต่างๆการปวดสนิมันแค่ต่างๆนะที่ามไม่ต้องสมาธินะครับแต่ตรงที่เกี่ยวกับสอบสวนพรที่นั่งว่าตัวเองน่าบรรลุนี่นะเมื่องกามาให้จากให้ฟังนะครับพิธาลีเห็นก่อนอยู่หน้าไหนนาดีวารุทิผมว่ายี่สองเหรอ ถ้าในข้อวินัยสงฆเนะไปไปดูตามน้องว่ายี่สองนะครับเพื่อบอกว่านะครับอันนี้อยากให้ฟังนะคำว่าโดยสมัยอื่นแต่สมัยนั้นนี้แสดงถึงสมัยที่ปัญญามากไปนาบังแต่ที่ถึงนี้ต้องฟัาขึ่นในขณะที่บวชทีเดียวเป็นตั้งแต่บวชแล้วนะ และเธอก็อ่าาศัยแล้วถูกที่ถูกดูโจก็ตามไม่ถูกโจก็ตามย่อมถูกงาน เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเติมผู้ใดผู้หนึ่งเชื่อพระการนี้เชื่อพระกานี้นะ เชื่อการนี้เชื่อการที่หมายถึงในโจทย์ในสุดโจทย์ถตอบสวนถือไม่ก็แล้วแต่น่ยทีนี้ท่านก็อธิบายครับในเวลาความเชื่อและไม่เชื่อนะก็มีอย่างนี้ผมว่าถ้าถ้าว่าแม้ถ้าในสมัยนี้นะครับ ถ้ามีพิสูจรูปอาไรนะ พยากรการทำใ้อุตริมจะที่ิสูจุ์รูปนั้นคือยะไร นี่ก็คือเชื่อนะก็ยังไม่เชื่อเังไม่ทนช้าหรอกนะ ต้องมีการพิสูจน์ก่อนถ้าหมาหนึ่งนะต้องถามว่าท่านได้บรรลุอะไรเป็นคำถามแรกเลยที่เราจะทราบไปนะต้องพยากรการบรรลุถึงอวามก็จะทราบว่าท่านได้บรรลุอะไรนะครับตรงนี้เป็นการถามถึงความที่ว่าได้บรรลุนะว่าเราบรรลดเพื่อทำมีชาและีิโมก หรือบรรดามากมีโสดาปฏิมากเป็นต้นข้างหน้ามัรู้อะไรก็มีนาชาแล้วก็มัรคผลท่านได้บรรลุอะไรเราถามงก่อนเราอันนี้เป็นหัวข้อนะมี่เป็นอธิบายคำคำว่าแรกถามคำได้บรรลุอันที่สองก็ถามว่าท่านได้บรรลุด้วยวิธีอะไรก็วิธีหลายอย่างใช่ไหมที่ให้บรรลุนะครับที่พัฒนา ท่านทำอนิจจลักษณะให้เป็นทุกขลแล้วจึงได้บรรลุหรือว่าทำทุกขลักษณะอนลักษณะ ให้เป็นทุกขลแล้วได้บรรลุตรงนี้เป็นเด็กครับท่านตั้งมั่นแล้วเรื่องหน้าสมาธิหรือตั้งมั่นแล้วเรื่องหน้าวิปัสสนาจึงหน้าบรรลุท่านตั้งมั่นแล้วในรูปธรรมหรือตั้งมั่นแล้วในรูปธรรมจึงหน้าบรรลุท่านตั้งมั่นแล้วในการเป็นภายหรือการเป็นภายนอกและจึงได้บรรลุ นี้นะเป็นการแสงถึงถึงได้บรรลุนะกอเวลาส่งเสริมวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนแรกทำงานวิปัสสนาก็มีกำลังแล้วครับเห็นตายรักนะไอ้เห็นลักษณะทั้งสามอันนี้จำทุกขังทั้งตานะเห็นลักษณะทั้งสามเลย แต่วิถีใกล้ๆจะบรรลุเลยครับรูปฐานฐานมีอะไรวิปัสนาใช่ไหมครับวิปัสนาที่ไปถึงรูปฐานนั่นคือมั่นครับ มันานไม่ถี่ตรงนั้นนะจะมีอย่างในอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จำทุกขังมาทุกตาที่ออกหน้านะอันนี้ครับแต่ตอนแรกรู้ทั้งหมดแต่ตอนใกล้ๆจะมารู้นะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็มี อันนี้จำเรื่องเที่ยงนะครับบางของหน้านะบางคนก็มีอันนั้นทุกขังบางคนก็มีอันนั้นตาแล้วแต่คน แล้วทำไมแตกต่างกันอย่างนี้เล่ะได้เห็นไหมนะยังไม่ได้ถึงครับไม่ได้ถึงเลยผมเรียนไม่ พูดถึงอะไรตอนอภิธรรมหรืออภิธรรมอภิธรรมเป็นเรียนที่เราสังเกตกานเพราะนี้มนมีมาธินะมีอะไรเขายังยังไม่รู้สึกนะมันน่าจะเป็นเศษก่าก็รูเสึกได้ใช่ไหมครผมรู้สึกผมไ่เศษผมเป็นเศษผมเราไม่รู้ไม่ขอเลยครับไม่รู้ คุยกันเรื่อัพวนี้ลืมครับอาจจะลืมนะงั้นลืมถ้าบอกว่าพวกนี้เนีรยพวกนี้ยิ่งไม่สีเนื้อพวกนี้เนี่ยจะมีความหนักแน่นในการเห็นว่าเที่ยงเนี่ยเที่ยงแล้วก็คนที่รักษาสีก็มีการเห็นก้มหน้าใช่ไหมก้มหน้าเหมือนก็เห็นว่าเที่ยงนะเดินทางก็ไปเกิดพวมนั้นพวมนี้นะครับถ้ามีสีนี้ก็เป็นสีตินะ ถ้าสีนี้อยู่เป็นแปลงบางเป็นสีที่ว่าเป็นบางนี่แหละนะ มีที่รักษาเสียงก็จะหนักนะครับในความเห็นว่าเพื่อนมีลักษณะเพื่อนผ้ีเพราะฉะนั้นไอลักษณะสามอย่างอันนี้จะลักษณะนะครับจะนสดุ่งสะเพื่อนพ่อมากเลยนะสะดุ่งเพื่อนเกี่ยวกับพ่อมากเลยครับพ่อก็หนักมาถึงหนาที่แล้วตรงนี้เรให้เขาลำรู้นะคือปันญาวิถีตรงนั้นก็จะมี อันนี้จะลักษณะออกหน้าเป็นงานนี่ถ้าคนที่เป็นสมาธิอย่างไรนสมาธิ พวกนี้มันลักษณะไหนของมัทุ่งมันทราไทยก็สมาธิมันจะหนักมาอยว่จนสุดของเราเมื่อสุดแบบสงบเย็นครับเมื่อเมื่อจะหนักในสุดของเราอันนี้พวกลักษณะนะเป็นสะดุ้งคือเหยียดเข้ามาเพราะขนาดนี่ส่วนผู้ที่หน้ามันจะยิ่งมีปัญญานะจะรู้ทางทางอนุตังปัญญาเนี่ยเคยแต่อนัตตาเก่ง มีปัญญาเยอะจะหนักในมันก็เป็นอัตตาผมก็ว่าเขาบอกว่าถ้าปัญญามันแน่นเซินไปเนี่ยถ้าผมปัญญาของแน่นเยอะเลยนะโดยมีเชื่อมั่นตัวเองสูงมีความถือตัวก็เชื่อมั่นตัวเองมากนะนั่นอากตาเรื่องตัวเองที่ได้ทำหน้าอะไรที่มีนปัญญาเยอะนี่ถีมาหน้าอาการตัใหญ่นะพวกนี้แหละก็นี้ เป็นหลักในอาการนะ และนักลักษณะ ลักษณะที่ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ตรงตนนะมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันก็ถามไปว่าทำลักษณะไหนมันเลลักษณะสามอย่างได้เป็นรขางร่างร่างหรือนะ หรือว่าครับได้ชาเช่นท่านพูดถึงว่าตั้งมั่นในรูปแบบขำง่รูปนี้ของเรื่องของท่านอยงนี้ถึงว่าอันนี้เนี่ยเอาอะไรเป็นบาตรชาไหนเป็นบาตรนะและที่นั่นเป็นรูปนะหรือมารูปด้วยการสำเร็จพนาหรือว่า หรือบรรลุในการใช้สมาธิหลาก่องมีนต้นนะก็ฟังเลยนะครับฟังเลยนี่อยคือถ้าคนนั้นบรรลุจริงจะตอบหน้า แล้วก็ถามว่าท่านนั้นบรรลุเมื่อไหร่เป็นการถามถึงเวลานะครับมีเวลาสังขารใหม่เป็นต้นนะถามเลยครับ แล้วถามท่านบรรลุที่ไหนถามที่ได้บรรลุนะครับตรงไหนที่ปุตสีที่มันที่พานแจ้งที่ท้องการคุณท้องการวันต้องการวัน แล้วก็ถามว่าท่านร่างเกลียดหลังไหนนะผมเคยเรียนกองเอ้าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมอ้าวร่าเกลียดหลังไหนนะถ้าเป็นเซียนต้องบอกได้นะ เพราะว่าถ้าคนได้มาดู้น่าจะมีไปเจอขนาดนี้ถึงมีครที่เกิดสองสามมางนะ ก็มีทางที่เจอาถึงที่เหลืที่นั่นนะได้ แล้วเนียแล้วก็ถามต่อครับว่าท่านได้ความหลังไหนอันนี้หมอว่าเป็นคำถามถึงความที่ได้ ที่นได้บรรลุนั้นข้างแรกข้อแรกข้อแรกท่านได้บรรลุอะไรข้อสุดท้ายถามว่าท่านได้ทำอะไรไม่ได้กินหรอสำหรับมีความรอตั้งแต่ชานเลยครับตั้งแต่ชานเลยบอกบรรดานักอยู่ประสงคนักเป็นต้นเมื่อรู้ถึงนี้ท่านได้ทำอะไรยนี่ไม่รู้คำที่หมายนะครับ ไม่ได้กล้าทำไม่ได้กล้าทำ ไม่ได้ถึงการสามห้าสามเลยแตงนี่มีห้าเลยก็เทความเลยใช่ไหมก็เลยมารุ้นหนึ่งนี้อย่างนี้เราก็ถามอันนี้มันต้องสองแล้วมารุ้นจริงหรือเปล่าทำไมข้าพยากรณ์เลยที่ว่าเดีต้องสองแล้วท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นในบัดนี้ถ้าแม้ที่สุดรายใดคุณพยากรการมนุษย์ผลิตมุสธรรมพลังใครๆไม่ควรสัญญานะ เพื่อทำพยากรณ์มาเพียงเท่านี้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเพิ่เห็นและล่าด้วยสัมมาว่าคำพูดนี้นะ แต่เธอควรถูกข้งท้วงเพื่อสอบสวนให้ถามในฐานะของเหล่านี้ว่า ท่านได้บรรลุอะไร คือว่าท่านได้บรรลุฌานหรือได้บรรลุบรรดาพิโมกเป็นต้องอย่างไรอย่างงท่านบรรลุฌานหรือว่ามรรคผลเนี่ยจริงอยู่ทำที่บุคคลใดได้บรรลุแล้วก็คือของกลางของแก่บุคคลนั้นนี่ว่าคนจะต้องตอบหน้าหน้าบรรลุจริงนะไม่ใช่ผมไม่แน่ใจเป็นโสดาหรืออนาคาไม่แน่ใจรื่ไม่มีนะ อนได้เลยครับ ถ้าเราถามว่าพระเจ้าท่านรู้ทำที่นี้หลวงพ่อแรกเขาตอบได้ใช่ไหมก็ถามเขาสองต่อนะครับลำดับนี้ควรสอบถามเธอว่าท่านได้มนุษย์พูดวิธีไหน คือควรสอบถามว่าท่านทำอะไรในบรรดาายนั่งรียนวิจารณ์ลักษณะเป็นต้นให้เป็นผู้ล่าผู้ล่างน้านะแล้วก็ในบรรดาอารมณ์สามสิบแปดอย่างผมก็รู้เลย ช่นะโอ้ในบรรดาอารมณ์สามสิบแปลกนะไม่ใช่นะ หรือเบรรดาคำต่างๆเรื่องปัญหาเรื่องปัญหาเรือปัญหาเอาอะไรเป็นบาตรใช่ไหมคุณบอกเป็นตอนรูปัญหารษาปัญหายนะครับกายชายกายชายนอกเป็นต้องนะจึงได้บรรลุนะนรับหาไปทราบไปนะต้องผมไม่มีนักแต่ที่หมายมีแท้จริงเขาบอกว่าความตั้งมั่นในของบุคคลใดมีความตั้งมั่นนั้นย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้นนะ ก็จะตายส่วนใ่ท่านเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอะไรในชานไหนใช่ไหมหรือว่าในมากไหนเองก็จะบอกได้ว่าแต่ตั้งมั่นในนี้ได้มาด้วยวิธีนี้เราะไม่บอกได้ถ้าที่สุดกล่าวว่าความตั้งมั่นตรงนี้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ เขาตอบเขามีสองหน้านะข้าพเจ้าได้มารู้ด้วยอุบติด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้ลำดับนี้ควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้มนุษยดเมื่อคือควรต้องถามเธอว่าท่านได้มนุษยในเวลาช้า หรือในเวลาเวลาที่มันเป็นต้นเวลาในเวลาหนึ่งถ้าบอกว่าความจริงการที่ต่อหน้ามนุษย์ย่อมมีของปลากแก่คนทุกอย่างพวกจะไม่มีวันลืเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นความที่ตัวเไม่จะได้รู้เลยในสังสารวัฏนี้ว่าถ้าจะมัรคผลนั้นเริ่มแรกเนี่ยครับผมถึงเคยไม่เคยเจออะไรในสังสารวัฏเนี่ยยืนมาลืมแผลนี่ไม่ไม่ลืมจะบอกให้เลยนะ มันุ่ยตมันเีงานไหนนะครับเอาที่เราเจริญวิปัสนาเรื่องตองไหนเราจะบอกว่าถ้าที่ศึกษาว่าเขาจะสร้างให้มรุ่ยในการที่รู้รือบอกได้นะครับตอนช้าศึกษาไปหวายนะลำหลังนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้มนุษยที่ไหน คือควรพักถามเธอว่าท่านได้มนุษยในที่พักกลางวันหรือบรรดาที่พักกลางคืนตนต้องโอกาสในโอกาสหนึ่งหรือความจริงโอกาสที่ตนได้มรรลุย่อมปรากฏแก่ชนทุกตนพวก มีท่านรุ่นท่านเียากรณเคยว่าท่านได้รู้ตอนเป็นสภาวะรู้ไหมพอรู้ไหมท่านมีแม่บอกอะไรนะเป็นขาวดังที่สมัยก่อนของเราถือว่าได้รู้ตอนเป็นสภาวะเนี่ยโอกาสในก็ตอนกำลังเข้าน้ำพิจารณาพูดถึงเรื่องนั้นได้อะไรครับบรรลุะไรครับรู้ถึงว่าอยู่ตรงหน้าเลยใช่ ไม่ไม่เคยบอกช่วงมากหรือเปล่าไอไมาช่วงมากหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเชม่อมไหนไม่เกี่ยวเลยอ๋อไม่เชี่ยไมากนะทางนี้จังทางนี้จังจะลงหยือเปล่าเนาะจะลงเไม่าเออไม่แน่ใจม่าลงเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับก็จะบอกได้เขาบอกว่าความจริงโอกาสในสถานที่และที่ได้อรรลุ ย่อมมรากฏแก่งชนผู้จนพูกที่มนุษย์ทำนะเขาก็เลยทำนั่นนั่นก็ให้มนุษย์ที่ชัดเองนะถ้ามีสุขาว่าข้าพเจ้าท่านรู้ในโอกาสที่รู้เราหลับนั้นคนสอบถามเธอรู้ว่าข้างหน้าเกียรเหล่าไหนน่าถามเลยนะคือคนสอบถามเธอว่าเกียรติหมายที่บรรมมรรคคุณค่า หรือที่ทิฏฐิยมรรคเป็นต้นคุณค่าข้างหน้าได้แล้วในอันไหนข้างหน้าได้นะ ถ้าว่าความจริงกิเลสอันมักที่ตนได้บรรลุกิเลสอันมักที่ตนได้บรรลุนะ ได้ได่แล้วย่อมกลายเปแก่ชนผู้จนผู้หต้องการผลนะข้อที่พบาลเรียกจริงปฏิเวทขณะวิถีหรือเปล่าถ้าอีกพระสงส์จะมาถึงใต้นาคาเมียพอบรรลุแล้ว บรรลุมากผลเกิดทางวิถีหรือเปล่าแล้วก็จริงปฏิเวทขณะวิถีปฏิจามาพิจารณามากผลของเรากิเลสที่หน้าได้แล้วกิเลสที่ยังเหรืออยู่ ดังหางก็เรื่องร้านที่เราถามในเรื่องว่าเขาเป็นลูกจริงนะครับถ้าสมมติเราไปถามนะสมมติเขาเป็นลูกจริงนะครับ เราจะไปดูเขาได้ไงเขามีวิธีมีวิธีอยู่อันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อนผ้าสายเลยนะท่านครับถ้าเขาพยายามกองถึงผ้าสายเลยท่านบอกว่าสมมติว่าต่อให้ทุกข้อเลยมีนะแล้วจะทำยังไงถ้าเราเพิ่งเชื่ออย่างนี้ พ่อคนที่เรียนตรงนี้มาดีมันศึกษามากตอบได้หมดนะครับให้เลยผมบอกว่าบอกบานอย่างนี้นะครับเขาไม่เคยสะดุ้งกลัวนะครับแต่ละใบแน่อ่งนะทาให้ตกใจสะดุ้งกลัวนะครับ ถ้าบอกว่าถ้าเป็นผ้าอาหารนะแม้ขนาดว่าฟ้าผ่าลงกระหม่อมแต่ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยนะจะนิ่งอยู่ได้นะครับแต่ถ้าบุญชนไม่ใช่อย่างที่ายเรื่องก็ถูกใช่ไหม ที่พระหันไปทดลองอาจารย์ว่าอาจารย์ก็จะถือว่าเคยได้รู้เป็นผ้าคือสึกก็เลยจะถามเป็นผมเป็นหนูแล้ว ไม่ใช่เลยนี่เป็นผ้าครับที่บอกว่าแค่านอาจารย์ในระมิดนั่นในระมิดนี่นะครับในสุดท้ายแค่อาจารย์ในระมิดท้าเอางูต่อให้ฝังใช่ไหมแล้วก็วิ่งเข้ามาในข้าเห็นแล้วพอในระมิดท้าอยู่นา่นหละอาจารย์เกิดความกลัวขึ้นมาเลย ทำท่าจะหนีนะครับลูกก็คว้าหึ่งมากอาจารย์ก็เลยก็เลยรู้ตัวแล้วเนี่ยว่ายิงนี้ใช่ท่าไหนีไม่ได้มารู้ครับให้ท่าไหนที่ไม่กลัวแล้วครับเนี่ยนะนั่นแหละคือวิธีสุดท้ายเลยก็ท่าสองตาบานเนี่ยก็ท่าสองตาบานอันนี้ก็ระวังแล้วนะเสียให้ได้บอกเลยสูงสุดเพราะว่าเราโสงาบันที่ว่าให้กินเหล้าไม่รา้ว่าถ้ากินเหล้าแล้วจะไม่เมาไม่เห็นหรอครับ ผมแยกน้ำกับลมเลยน้ำกับลมไอ้น้ำมันจระชอกออกเนี่ยมันมีแต่ลมเข้าไปตอนว่าเราเล่าใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยน้ำจะไชอกมีแต่ลมใช่ครับ เอาเล่าผสมนมใช่ไหมครับผสมเนี่มันดูไม่ออกเลยนะแล้วก็ไม่ให้ขึ้นดื่มมีแต่น้ำลมที่เข้าไปนะถ้ามองเล่าไม่ใช่เออนะถ้ามองไม่ใช่ แต่องค์ท่าถึงกระมังคือห้องไม่อยู่ทุกวันมันต้องเรียนรู้มาก เอาแบบแม่สีขีดน้ตางพอนี้เรื่องที่จะถที่ไหนของกิเลสที่หน้าได้ไหมครับแล้วตอนสุดท้ายถ้าที่สึดกล่าวว่ากิเลสชื่อหล่านี้ก็ไม่จ้ามาได้แล้วลำดับนั้นคนสอบถามเธอดูว่าท่านได้ทำเหล่าไหนคือเราองถามเธอดูว่าท่านได้ของเราปฏิมาหรือได้บรรณามรรยมีกระทางปฏิมาเป็นต้นอย่างไรอย่ รือความจริงความที่ตนได้มารู้แล้วย่อมกลายเป็นจนทุกจนพวกถ้าที่สุดกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทำชื่อเหล่านี้ ไม่ควรเชื่อถือคำพูดของเธอแม้ด้วยคนพยากรณ์ประมาณเพียงเท่านี้ขณะนี้ยังไม่เชื่อนะจริงอยู่ที่อยู่ข้างหลังผู้ผูกผูกเป็นผู้สนะในการในการสอบถามย่อมสามารถสอบสวนหาทั้งหมดเหล่านี้ได้สามารถยังไม่เชื่อแล้ให้ทำยังไงครับ เรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องของปริยัตินะที่เราสามารถอบได้รายพิจารณาปฏิบัติการครับในข้อปฏิบัติของท่านนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโอ้เป็นพิสูจน์ที่นะครับไม่สมรู้ปาานะมากมากสมงานอะไรก็เอาหมดองนี้นะครับหากผมตัดตุนไม่สมอินทรีย์นะหยัดข้ามนรเอาแต่นอนนี่นะแล้วพยากรณ์เ่ยได้เรื่องหน้าหายเนี่ย ปฏิปัญญาไม่เข้ากันเลยนะช่วงมองสิปัญญาไม่ไม่เข้าข้อปฏิบัติปฏิปัญญาไม่เข้าสังเวยและมนุษยเราก็ไม่เชื่อนะ ท่านบอกว่าส่วนครับข้อปฏิบัติเป็นของมาเห็นมาาของผู้สูนี้ควรสอบสวนให้ถามอ่านถ้าว่าข้อปฏิบัติที่เป็นอย่างนี้มันรู้มาแล้วไม่บริสุทธิ์รที่อยู่พวกหลายควรกล่าวว่าขึ้นชั่วเราควรจะรทำท่านจึงไม่ได้ในปฏิปทานี้ และมันคือออกไปสื่อนะครับนั่นก็เลยนะ หรือว่าสอบถึงวิธีปฏิบัตินั่นนะครับ ไม่เอาถึงไอ้นั่นอย่างนะเรื่องีเรื่องอะไรจริงนะครับ ตอนนั้นม่าน่าติโน้ตูดถึงไงแต่นี่ถึงว่าเขาต้องสำรวมก่อนอะไรใช่ไหมนำมาตรวจสอบวิธีปฏิบัตินะครับ ปฏิบัติถูกหรือเปล่า ตรงการที่เป็เจ้าสอนไหมครับ เรียนสติปัฏฐานสี่เียนะ การทำงานจิตคำแต่ละข้อปฏิบัติข้อไหนอย่างไรนี่ครับสอบเม้รหาเลย ถ้าสองคนนี่ไม่ใช่ ไม่ยมันไม่ข้าขอเลยนะครับไปคที่มันตลกอะไรทำมันเองนะและแต่ว่าได้บรรลุเนี่ยก็ไม่เขาไม่เชื่อถือนะนี่ครับ ก็ตรงนี้นะสมัยที่บางทีเนี่ยเราพอใช้ได้นะครับตัวยังสถานอย่างนี้นะครับถ้าเขาบอกไม่ตรงนะท่านบอกว่านะครับให้กล่าวกับเธอว่าขึ้นชั่วลงงจะได้ทำ ท่านจะไม่ยากในปฏิปทานี้ เมื่อสามารถจะเกิดความรู้หน้าื่องข้อปฏิบัตินี้ก็คือว่าม่มีแบบที่พระเจ้าไม่สอนไว้นะแล้วก็ไม่ค่อยสุดขอใช้ไม่ได้นะครับแล้วนำเธอออกไปสู่นะครับออกไปเลยแต่อาอาสมณะปฏิปทานนะครับข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุเทมันรู้มั่นนะครับของที่อยู่นั้นบริสุทธิ์ ถ้าข้อปฏิบัติก็เป็นบริสุทธิเข้าทุ่อย่างนะครับ ถ้าที่ยู่นั้นปรากฏในปฏิปทานี้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการศึกษาครับสีสมาธิปัญญานั้นมีทุกอย่างครับคุณก็เห็นก็รู้นะทั้งหมันประกอบความเป็นเครื่องตื่นอยู่เมื่อเกียรตินะนครับตลอดราตรีมาไม่ท่องในสัจจทั้งสิ่นะครับก็ไม่ยึดถือไม่ติดข้องเรื่องสะสมไม่ไรนะมีใจสงบนด้วยฝ่ามือในอากาศก็ไม่ติดในสัจจไรนะคำียนกรของมิสูนั้นย่อมเทียบกับข้อปฏิบัติได้นะครับ คือเป็นเช่นกับพระพุทธพ่อที่สั่งกันมากคือข้อปฏิบัตินะ น้ำเนี่ยน้ำแม่น้ำคงคากับน้ำแม่น้ำน้ำนาเทียบเทียงกันได้เข้ากันได้ชื่อไหมชื่อไหมสันในปฏิปทาที่ถึงพระนิพพาน อันวิมพระพุทธจ้านั้นทรงบรญยัติแล้วแจกสาวขนาดก็ฉันั้นเหมือนกันทั้งพระนิพพานและปฏิปทาเทียบเทียงกันได้ก็คือสองการหน้าไล่ปฏิปทานี่แหละเที่ยงรู้พระนิพพานนี่ พระยุทธาส่งับข้อปฏิบัตินี้นะนิยามและสักการะอันยไรยเร่อ่ควรทำแม้มีคำพยากรณ์มาเพียงเท่านี้นะครับนี่ยังไม่เชื่ออนะ ปริยัติตอหน้าหมด ปฏิบัติงการปฏิบัติข้อปฏิบัติมันก็ได้นะ สิ่งสมาธิปัญญาก็ดีนะครับ ถ้ายังไม่เชื่ออนะ แล้วจะเอายไงยังไม่เชื่อเองพวกคันทำในใจก็มีรู้ใช่ไหมอาจจะมันรู้ก็ได้ ถ้าบอกว่าข้อเหตุอะไรไม่เชื่ออะครับ ก็เพราะว่าแม้ที่สุดผู้เป็นผู้ชนมาลูกก็มีปฏิปทาเป็นหรือข้อปฏิบัติของพระสุนาตอบเลยนะพ่อมาลูกทำได้ขนาดนี้เรื่องผู้ชนนะเรือข้ามหายเลยนะสงบสงบสำรวมมากน้อยอะไรนี่ก็น่าหมดเลยนะถึงสมาธิปัญญาก็ทำได้ครับเรือข้ามหายเลยแต่ก็เป็นผู้ชนเลยก็มีข้อฉะนั้นี่สุดลรูปนั้นอันใครๆพึงทำให้หวาดเรื่องเรื่องใหม่นั้นนั้น ทำนาก็ขีนาสมแม้เมื่อชนีมาทางมนกระหม่อมก็หามีความกลัวความหวาดสนุ่งหรือผลพองสยองกล้าไม่ถ้าความกลัวก็มีความหวาดสนุ่งก็มีผลพองสยองกล้าก็ดีเกิดขึ้นแก่ที่สุดนั้น เธอที่สึกทั้งหลายจึงสั่งเตือนว่าท่านไม่ใช่ข้าอาหารแล้วจึงนำออกเสียแต่ข้าที่สุดนั้นเป็นผู้ไม่กลัว เป็นผู้ไม่หวาดเสียเป็นผู้ไม่สนุ่งนอกนั่งนิ่งเหมือนหน้าจะสีฉะนั้น พิสุนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีการพยากรณ์อย่างสมบูรณ์เชื่อได้ตอนสุดท้ายนะถึงจะมั่นใจว่านี่นะครับท่านริงจริงย่อมควรรับสถานะที่พลังช้างน่าสมหานมาเป็นต้น ส่งไปถวายโดยรอบชนิดก็ในสมัยก่อนมีท่ารูปหนึ่งนะ ที่ท่านทรงมุกการเหมือนครั้งแรนะ ท่านสงสัยข้ารูปหนึ่งว่าจะได้ร้วยข้าหรือเปล่าเพราะข้ารูปนี้ปฏิปทาดีมากนะ ท่านก็เลยให้เวลาท่านรี้อยู่ประหารน้ำท่านก็เลยสั่งลูกศิษย์นะให้ดำน้ำไปข้างล่างดำไปในน้ำนะครับ แล้วก็ไปดึงหาท่านมีอยู่เพื่อทดลองนะเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าก็เป็นทำเป็นอย่างนั้นนะท่านนี้ก็ดำไปในน้ำครับตอนนี้ผ้าที่สองร้านหรือผ้าหรืออาหาอนั่ก็ดึงขาลงครับทำน้อร้องเลยทำน้องกลัวนี่ว่าจระเข้มากัดหานี่น่ากลัวครับ ถ้าเรียด้วยอยู่แล้วจะพาทางสมาธินั้นไม่ลองไปหาเลยนะครับกลัวนะนี่ครับแล้วท่านที่บอกถึงความเห็นสูงๆมีความสมนักต้องจัดการการที่นี่้มีบอก